Fógra 2. Seo fógra faoi dhá phost atá le líonadh i nGael Linn. Feidhmeannaigh atá uafa. Duine le bheith lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus duine le bheith lonnaithe i nGort a Choirce. Caithfidh caighdeán ard Gaeilge a bheith ag gach iarratasóir, chomh maith le taithí ríomhaireachta agus pearsantacht mhaith.